Pakartoto įstatymo knyga, devintas skyrius. Klausyk Izraelį, tu perėsi šiandien per Jordaną, kad nugalėtum didesnės ir stipresnės tautas už save, didelius iki dangaus, sustiprintus miestus, didelius ir augalotus žmonės, anako sūnus, kuriuos pats matei ir apie kuriuos girdėjai sakant, niekas jiems negali pasipriešinti. Žinok, kad viešpats, tavo dievas, eis pirma tavęs, kaip ryjanti ugnis, ir sunaikins juos, ir parblokš juos prieš tave, kaip tu juos išvysi ir sunaikinsi greitai, kaip tau viešpats pažadėjo. Kai viešpats, tavo dievas, juos išvarys nuo tavęs, nesakyk savo širdyje, viešpats mane įvedė dėl mano teisumo ir leido paveldėti šitą žemę. Dėl šitų tautų piktadaryščių viešpats išvaro jas nuo tavęs. Ne dėl tavo teisumo ir širdies dorumo įeisi paveldėti jų žemę. Jie yra išvaromi dėl jų pikto elgesio, kad viešpats įvykdytų, ką su priesaika pažadėjo tavo tevams – Abromui, Izaokui ir Jokūbui. Suprask, kad ne dėl tavo teisumo viešpats, tavo dievas, duos tau paveldėti šitą žemę, nes tu esi kietas prandė tauta. Atsimink ir neužmiršk, kaip sukėlė viešpaties, savo dievo, pykti dikumoje. Nuo tos dienos, kai išėjai iš Egipto, iki atėjai į šią vietą, tu maištavai prieš viešpatį. Ir prie Horebo jį supykdė taip, kad jis, užsirūstinės, norėjo tave sunaikinti. Aš užlipau ant kalno, paimti akmeninių plokščių plokščių sandoros, kurią viešpats su jumis sudarė, ir pasilikau ten keturiasdešimt parų, nevalgiau duonos ir negeriu vandens. Viešpats įteikė man dvi akmeninės plokštes, ant kurių buvo Dievo pirštu įrašyti žodžiai, kuriuos jis kalbėjo iš ugnies tautos susirinkimui. Praėjus 40 parų viešpats davė man dvi akmeninės sandoros plokštes ir tarė, eik skubiai iš čia, nes tauta, kurią išvedė iš Egipto, pasileido. Jie greitai nukrypo nuo kelio, kurį jiems nurodžiau, ir pasidirbino stabą. Matau, kad šita tauta kietas prandė. Leisk, mane sunaikinti ir išdildyti jos vardą iš po dangaus. Iš tavęs padarysiu galingesnę ir didesnę tautą nei šita. Aš leidausi žemyn nuo kalno, kuris degė ugnimi, laikydamas abiejose rankose dvi sandros plokštes. Ir pamačiau, kad nusidėjote viešpačiui, savo dievui, Nusiliedinote veršį ir nuklydote nuo kelio, kurį jis jums nurodė. Aš trenkiau abi plokštes į žemę ir jas sudaužiau jums matant. Puoliau ant žemės prieš viešpatį ir, kaip pirma, 40 parų nevalgiau duonos ir negėriau vandens dėl jūsų nuodemių, kuriomis nusidėjote piktai pasielgdami viešpaties akivaizdoje ir sukeldami jo pyktį, nes bijojau jo rūstybės, kurią užsidegęs norėjo jūs sunaikinti. Viešpats išklausė mane dar ir tą kartą. Jis buvo labai užsirūstinęs ant Arono ir norėjo jį nužudyti. Aš meldžiausi ir už Aroną, jūsų nuodėme, veršį, kurį jūs buvote pasidarę, nutvėręs sudeginau ir, sutrūpinęs į gabalėlius, visai sutrynęs į dulkes, įmečiau į upelį, tekantį nuo kalno. Jūs užrūstinote viešpatį taip pat Taberoje, Masoje ir Kibrot Tavoje. Kai jis iš Kadeš Barnėjos jūs pasiuntė, sakydamas, Eikite, užimkite ir paveldėkite žemę, kurią jums daviau. Jūs paniekinote viešpaties, savo dievo įsakymą, netikėjote ir nenorėjote jo klausyti. Kiek jūs pažįstu, visada maištavote prieš viešpatį. Aš, kniupščias, meldžiau viešpatį 40 parų maldavau ir prašiau nesunaikinti jūsų, kaip jis buvo grasinęs. Aš meldžiau, sakydamas, viešpate Dieve, nesunaikink paveldėjimo ir savo tautos, kurią atpirkai savo didybę ir išvedė iš Egipto galinga ranka. Atsimink savo tarnus, Abromą, Izaoką ir Jokūbą, nežiūrėk šitos tautos užsispyrimo, piktadarysčių ir nuodemių, kad krašto, iš kurio mus išvedei, gyventojai nesakytų, kadangi viešpats negalėjo jų įvesti į pažadėtąją žemę ir kadangi jis jų nekenčia, jis išvedė juos pražudyti dikumoje. Tačiau jie yra tavo paveldėjimas ir tavo tauta kurią išvedė iš Egipto savo gale ir savo ištiesta ranka.